altnivela parolado akcelas nian lingvon. La lingva ca socia situatio en Europo ca la mondo dum la epoco de la creigio de Esperanto estis alia ol hodio. Tiam, la idea pri internazia plan lingvo kiel help lingvo correspondis alla besonoi de homo comunicado. Tiam, lingvo estis besonata por prescribi multa in afferoin qui hodio esses prescribitai per bildui, symboloi, desegnoi. Per tiu giuste tusias la plicum de la lingvo, kiel help lingvo. Se oni povas vidi bildon de iu objekto en i detaloi, se tia bildo estas disponibla post secundoi en aina mondo parto, tiam estas por la lingvo ne plumulte por clarigi la contexto. Por tio, ne necessas tre alta nivelo de regado de lingvo, ca tial la demando pri facilezzo al mal malfacilezzo de certa lingvo por tio apenao havas signifon, principe se oni tiu cele comparas du lingvoin qui ese suffice similai unu al alia, nome la angla ca esperanto. La avantaggio de esperanto compare al angla ne trovigias en la basa applicado de la lingvo sed in alt nivela applicado, nome in alt nivela parolado de la lingvo. Cio ne eblas ce la angla lingvo, nome unueza la fonetica parolado, tio ja eblas en esperanto. Por esperanto existas normoi por la pronunciado, dum por la angla tio mancas. Tio ja ne signifas che ciu, ciu lernas esperanton, capablas plene paroli la tiu normoi, sed esperanto parolanto havas almeno claran orientigion pri bona kaj bela parolado de esperanto. Kaj ja estas grava diferenco al la angla. Dum ĉe la angla on vane postkuras la lingvo uzon por trovi por si la plej taŭgan, en la caso de esperanto, Auscultado de bona parolado cae parol desertsoi, conducas al plibona parol capablo, cae sequeve al pligranda men constio cae curagio pri la parolado de la lingvo. E un Esperanto one povas acquiri sua vera in la angla, tio nur eblas por denascae parolantoi de la lingvo. Por antavinige Esperantom, por vivitene gin, necesas practicae gin. La minimumo kiun ciu facile povas fari, estas laut legado. Tio plei bone funccias si aliei auscutas tion. Bona loco por tio esas la esperantai cluboi. La laut legado de texto povus esti fixa elemento de ciu klub conveno. Cai trovi texton tiu cele estas tre facile. La esperanta retradio ofertas centoin da textoi kiui esas legeblei kai audiblei. Dum club conveno, oni povas ne nur auskulti cal aut legi ilin, sed oni povas ancao preni ilin kiel bazon por discutoi. Club convenon tiel povas esti vigla ca interesa. Cai tiei club convenoi altiros homoin cu intereso pri la lingvo. La lingvo povas nur kreski per alta nivella applicado. Facebook nivella applicado aliflanque altiras plida homoi, sed tio appena accelas la lingvum. Ne devas constii ke agado, quicelas altam quvalitum de lingvo uso, ne altiras hom amassoin, sed che nea chance estas la konvinka fortu de quvalito.